sa serijalom historijskog predavanja o krstaškim ili križarskim ratovima <clears throat> koji su vođeni u početku radi oslobađanja Kudsa ili Jeruzalema <clears throat> i kako bi se oslobodio Kabur Ise alaihisselam da bi se poslije, e, znači govorimo o temi koja je koja se toliko često spominje i spominja, znači najaktuelnija, najbitnija stvar koja se desila u srednjem vijeku su križarski ratovi koji su trajali 200 godina. O toj temi se dan danas priča, piše u knjigama, ima razno razne asocijacije, konotacije i ko ne poznaje taj dio smatra se u neku ruku kao nepismen, neobrazovan u, u nekoj općoj historiji. Govorimo znači o ratovima o kojim čak i historičari imaju određeno razilaženje križarski ratovi ili krstaški ratovi, kad su oni vođeni, protiv koga su vođeni, ko je sve učestvovao u tome. Pa jedni od historičara smatraju da su krstaški ratovi svi ratovi u kojima su suprotstavljeni strani bili kršćani i muslimani u što ulazi znači, i oslobađanje, odnosno osvajanje, zauzimanje Sicilije, vraćanje Sicilije u njihove ruke i Endelusa Španije, te takozvani španske rekonkviste. Druga skupina istoričara smatra da stvar krstaški ratov je samo ono što se desilo e, kada je papa poslao vojsku iz Europe e, da oslobodi Jerusalim, odnosno Kuc i druga kraljica koja su, ili grofovije, kako ih zovu, baronije, kako su ih uspostavili tamo. Treća skupina smatra da u stvari krstaški ratovi su e, svi oni ratovi u kojima kršćani vode rat protiv muslimana da vrate ono što su muslimani njima uzeli. Znači sve što su muslimani e, sa dolaskom islama uzeli, i nakon toga uh, kršćani uh, vraćali te, ta osvojena mjesta, uh, ulazi u krstaške ratove. Tako da obrajaju znači, sve, sve ono što, što je palo muslimanske ruke, prije toga bilo pod, pod lašu kršćana. Svejedno, znači, Bizantijskog carstva ili istočnog ili zapadnog rimskog carstva <clears throat> koji je prihvatio kršćanstvo naravno dok recimo e, četvrta skupina historičara smatra e, krstaške ratove da se ne ogračavaju e, samo na muslimane, nego da su krša, ili križarski ratovi vođeni i protiv nemuslimana, kao što imamo primjera na klasični, što su bili vođeni križarski ratovi protiv Bogomila u Bosni, u Ugarskoj, u Češkoj, u Francuskoj protiv raznoraznih skupina heretički po crkvi koje su, su oni proglasili da su heretici. U svakom slučaju, znači, mi govorimo ovdje o onom, o onom ratu, tako smo nagovijesili da govorimo o križarskim ratovima, gdje je većina istoča na tom stavu da u stvari odnos su počeli 1095. godine po Miladiju, 1095. godine po Miladiju, koji je pokrenuo papa Urban II. E, odazivajući se na poziv e, Alekseja ili Aleksisa e, Bizantijskog cara iz Istambula, današnjeg Carigrada, odazivajući na njegov poziv i, e, i druge povode koje su spomenuli, koji su najbitniji, oni četiri. E, iako je prije Urbana, papi Urbana drugog, e, ideja o krstaškim ratovima krenula od pape Grgura, sedmog, gdje je on imao ideje, zapisivao i slao, čak pet puta je slao pisma u evropskim vladarima da pokrenu, da pokrenu borbu protiv muslimana u, na istoku. Ti krstaški ratovi, znači oni traju od uh, eh, 1095. do 1291. kada pada zadnji grad Akra, <clears throat> kada se zvanično tetira u stvari da, je, da su prestali krstaški ratovi, iako neki istoričari smatruju da stvari krstaški ratovi nisu prestali sa time nego da su preseljeni na druga mjesta. Čak ima i koji kažu da krstaški ratovi prekinuti za ostavljanje 1798. godine kada je nestao ovaj red hospitalaca redovi njihovi koji ćemo spomenuti poslije inšala. Ovo sam navodim kao jedan uvod da se podsjetimo o čemu govorimo jer prođe više vremena e, ka, prođe više vremena od, od one teme prošle što smo govorili. Mi smo govorili prošli put znači o e, prvom krstaškom pohodu i e, tada smo spomenuli i nagovijestili smo već nekoliko puta o tome da ono što mi danas nazivamo križarski krstaški ratovi, da se to tada nije nazivalo tako, nego su zvali svetim ratom ili se zvali e, e, križarskim vojnim pohodom ili slično nekakvi nazivi u tom kontekstu ili ljudi koji su nosili krst ili križ na sebi jer je to bilo njihovo obilježje da su imali, da su imali crveni križ od platna napravljen e, a tek u 19. stoljeću koristi se izraz krstarski križarski ratovi kod historičara. E, što se tiče redova, da odmah naglasimo jer će oni nastati nakon što su, nakon prvog krstaškog pohoda kada su zauzeli ova mjesta koja su zauzeli, prošli put smo govorili, podsjećamo, e, nastaju e, ti takozvani redovi, odnosno viteški nekakvi redovi, odnosno organizovani vojni redovi koji su imali određene ciljeve nakon što su zauzeli mjesta koje su zauzeli napravili kraljevine koje su napravili. Od tih redova Eh, naravno misli se ovdje, kad kažem redovi, misli se na te ratnike, vitezove, kako su on sebe zvali, obučene vojnike. Eh, imamo dva koja se posebno ističu, to su templari, koji također pojam koji je toliko raširen, toliko često se spominje i navodi u knjigama, da je, neki pojam koji bi trebao svaki, čovjek koji je imalo obrazovan da poznaje. Eh, templari, a drugi su, druga, drugi red hospitalaca. Prije prvi su nasvali hospitalci, Eh, oni su se bavili uglavnom eh, ono što je vezano za medicinu i njegu bolesnika. Tako da su oni kao postali uzori, uzor, uzori eh, savremeno, ono što su radili u srednjem vijeku kao savremeno načinu njege bolesnika, oni su kao postali uzori. Ja. To je bila njihova, znači, njihova uloga, dok sa druge strane su templari koji su nazvani po, prema Salomonovom ili Solomonovom hramu, 1099. su formirani kad, znači, kad, je, kad je zauzet kuc. E, navodno, oni to pišu u svojih knjiga da njih karakteriše osobina da su bili, da su bili e, siromašni, e, čisti i poslušni. To je bio kao strogo vojni red. A istina u stvari da su bili, da su bili jako bogati. Među najbogatijim ljudima Srednje Europe su bili stvar templari zajedno sa crkvom. <clears throat> njihov prepoznatljiv simbol kod, kod Templara, njihova uloga bila u stvari da štite, da štite hodočasnike, u stvari oni koji su išli iz Europe, išli u, u islamski svijet, u osvojena mjesta koje su križari osvojili. Njihova bila uloga znači da čuvaju te hodočasnike ili ljude koji su dolazili, koji su putovali u, na istok u osvojena mjesta bili su prepoznati po tome što su nosili bijelu odjeću sa crvenim križom od platna napravljen na sebi. I zbog toga se jel, krstaši, križari, između ostalog zovu križari. Krstaši što su nosili taj krst na sebi, bili su prepoznati po tome. <clears throat> I e, na nekim mjestima spominje i da bio treći, ovaj, treći taj viteški red, takozvani teutonci, e, uglavnom veže za, za, e, za njemački narod, njemački viteški red, s tim da njegova uloga je došla tek poslije a, koji je nastao 1189. godine dosta poslije, znači nakon skoro stotinu godina nastao poslije i njihova uloga nije toliko bila značajna u arapskom svijetu koliko u drugim mjestima kad se, kad se kad su muslimani istijeli krstaši, oni su ošli onda na Baltik, na druga mjesta i širili tamo kršćanstvo i tako dalje, ali su bili vezani, znači ideja uh, križarskih ratova je ono što ih je nosila. Znači, osnovno obilježje križara koji su učestvali u, križarskim ratovima je to da su nosili platneni križ na sebi. I zaista su o tom bili prepoznatljivi. Znači, na svojoj odjeći su to imali. E, dvije, oni su imali neke, nekakve dvije, dvije privilegije koje su ih koji su ih e, posticali da idu u križarske ratove, mislimo kod običnih ljudi. Kod običnih ljudi, znači prva privilegija je bilo to da, da je crkva garantovala da će štititi njihovu porodicu, da će im dati zaštitu, da će štititi. A druga privilegija to je odmah početka, od početka naglašeno, a to je da, da se svim, onim, svim onima koji učestvuju u križanskim ratovima, da im se opraštaju grijesi, da su im oprostili grijesi. Samim učešćom u, u, tim ratovima. Dok imamo sa druge strane plemići koji su, znači ona bolje stojeća kasta ljudi, plemići, uglavnom su posticalni oni koji, koji su bili iz plemičke porodca, ali nisu imali metka, nisu imali, nisu imali svoj neki udio E, sa strane znači, vlasti ili, e, ili ekonomski, materijalni, pa su bili posticani da idu na ta mjesta kako bi tamo sebi zauzeli određena mjesta i uspostavili svoja kraljevstva, gradove i tako dalje, što su i radili. Znači. To je njima bio glavni posticaj. E, naravno, najbitnija stvar da naglasim, znači da, da se cijelo vrijeme smatra, e, smatra u toku početka do kraja krstaških ratova da je vrhovni vođa i zapovjednik bio i organizator i posrekivač bio je e, niko, ni manje više nego papa. U svim krstaškim ratovima, znači papa je bio vrhovni organizator, e, onaj koji je održivao određivao pohode, posao na pohode, organizovao ih, predlagao sredstva, metode i tako dalje. <clears throat> I naravno, išlo je to pod plaštom E, pod plašom toga da je to sve pod Božijom voljom i pod Božijom naredbom. Što znači da je direktno vezano za, za te e, vjerske cilje. Naravno, pa papin osnovni cilj je bio u stvari vlast i prevlast nad, i nad Europom i nad zapadnim mjestima. <clears throat> Prvi e, križarski pohod ili i rat, mi smo njega prošli put prepričali, kako je, na koji način je to teklo, kako je prvo krenula ona pohod onih običnih ljudi koji je predvodio Petar, pustinjak i kako su oni završili svi nakon kao što su došli do, do, do Carigrada, pa kad je prebacio Aleksej ili kad je prebacio na, u Malu Aziju, da su u prvom, eh, u prvom susretu sa selđaškom vojskom, da su bili svi poraženi, pobijeni da su doživjeli jel, krah i neuspje. Dok poslije, kada dolaze četiri vojske poslije toga, koji su predvodili evropski eh, nekakvi grofovi, lordovi, šta ja znam, baruni eh, koji su titul imali plemići, znači plemići su i vodili, E, dolazi kao čet, sa četiri vojske su došli i, i sklopili su dogovor sa, sa carem iz Carigrada, kraljem iz Carigrada, do, sklopili su dogovor da će ih on pomagati materijalno, a da će on njemu zauzat vraćati zemlje koje, koje, koje oni zauzma, prije su bile pod, pod Bizantijskom e, Uglavnom, to se naravno nije desilo. Nakon toga, e, znači, krstaši ulaze i dobijaju prvu, prvi grad, zauzimaju Nikaju, Nisaju ili Nicaju, zauzimaju taj prvi grad, E, pričali smo na koji način, poslije toga odlazi, zauzimaju, e, imali su još jednu bitku značajnu koji gdje su poražili sredičku vojsku, od čega se sredička vojska više nije oporila, u Maloj Aziji, da bi poslije toga zauzeli Antiohiju, e, poslije prije, prije Antiohije naravno otišli su i zauzeli Edesu ili, na arapskom Arruha i poslije znači, znači, uzeli dva grada od, koji kojih se formirali nekakve dvije državice mali. Poslije toga odlazi u Kuc i zauzimaju Kuc 1099. Eh, godine. Na putu do Kuca su zauzeli nekoliko gradova ili se sami gradovi predali. Poslije toga, nakon deseta godina, nakon deset godina zauzimaju i eh, Tripoli, Tarablos na arapskom. Tako da su imali znači, ta četiri grada, odnosno četiri, eh, četiri državice i ja sam ovdje to pokušao da naslikam ovdje, znači imate Antiohiju kao jedna, jedna oblast, Tripoli, ima Kuc koji je bio najveća, kao, nazvali se nju da je kraljevina, dok su ostala mjesta kao grofovije bile. E, znači imamo Edesu, Antiohiju, Tripoli i Kuc. To su gradovi koji su bili u njihovom, u, u, rukama, znači križara. E, to je ono što su oni najviše osvojili, što, gdje su najviše doprali sa svojim, sa svojim križanskim ratom. I stvar, najbolji njihov uspjeh u stvari je bio u prvom pohodu. U prvom pohodu, prošli put smo spomenuli da je, da je prvi pohod izazvao veliki šok kod muslimana, da je to bilo nevjerojatno iznenađenje, pogotovo ono što je što je iznenadilo muslimane. Govorili smo o razlozima zašto su muslimani eh, doživjeli takav poraz, kako su oni uspjeli da prodru u muslimanske zemlje i tako dalje. Govorili smo o tim detaljima, ali ono što je najviše eh, šokiralo muslimanski, to je ta, eh, to utivljaštvo i krvoločnost tih ljudi koji su došli, gdje muslimani nisu mogli da vjeruju da mogu postati takvi ljudi, da ima, mogu biti tako po prirodi, da, da uživaju u krvi, u ubijanju E, ne samo vojnika, nego žena i djeci i sve što im stane. I ne samo muslimana, nego i kršćana i židova, kršćana iz, sa istoka i kršćana i židova i njih su i protjerali i ubijali. <clears throat> Dovoljan je opis njihovog istorčara koji je, koji je bio tamo boravio kada ono opisuju šta su radili, kako se ponašali nakon zauzimanja kuca Jerusalema. Kaže on, pročitamo to jako zanimljivo njegova izjava, kaže on, bilo je prekrasno zagledati kad su ušli počeli dobijaju. Kaže, neki od naših ljudi, a to su kaže, činili iz milosrđa, rezali su glave naših neprijatelja. Drugi su ih gažali strelama, kako bi pali s Ostali su ih duže mučili tako što bi ih bacili u vatru. Gomile glava, ruku i stopala su se mogle vidjeti na ulicama grada. Trebalo se probijati kroz tijela ljudi i konja ali to nije bilo ništa u usporedi s onim što se desilo u Salomonovom hramu. Ljudi su hodali u krvi koja im je bila do koljena. Zaista to je bio pravedan i graciozan prizor pravde Božije. Jer ovo mjesto treba biti napunjeno krvlju nevjernika, predugo je trpilo njihovo bogohuljenje. Grad je bio pun leševa i krvi. Znači, dovoljno su ove riječi da pokaže znači, e, krvoločnost i prirodu tih ljudi. To je nevratna stvar. To je isto kao da su onako, poluživotinja. Da, da, da u ovim stvarima da ovako opisuju i da i još da, to, da je to Božja pravda i da je to ono jel, što se traži od njih. <clears throat> E, nakon ovoga, znači sad idemo, govorimo o, o tome kako je došlo u stvari do drugog križarskog pohoda, odnosno šta su radili, šta su to uradili e, križari nakon što, što su zauzeli kuc. <clears throat> Naravno, e, već sam prvi put spomenuo, znači da je kod muslimana se desilo e, jedna vrsta izdajništva, okretanja leđa, bavljenja, e, svaki grad je imao svog namjesnika, svako se zabavio sobom i čuvao svoje interese, jedni drugima nisu pomagali, osim rijetkim slučajima i to nije bilo koristi. <clears throat> nema sumnje da je takvo stanje kod muslimana zahtijevalo nekakav reformu, preporod, nešto da se desi, osvještavanje, da se probude i sna. I naravno da je i ovo trebalo probuditi, znači takav pokolj, e, tako da uleti nekakva vojska u srce muslimanskog svijeta, to je nevratna stvar. <clears throat> I, e, a naravno, suprotno strani kod križara, kod kršćana ova, ova stvar je proizvala što su radili, znači proizvela je veliko zadovoljstvo. Znači oni su ostvarili cilj, oni su krenuli da uzmu kuc Jerusalim i zauzeli ga. I smatrao se da je to u stvari, da im, on su opisivali tako, da im nebo pomaže, da nebo iznad i nebo im pomaže, misli na, na Boga. Da je Bog sa njima, da im Bog pomaže. Jer to tako nešto da ostvari, znači to je, oni nisu očekivali, jesu imali namjeru, ali nisu baš tako očekivali. E, malo ljudi koji je uspjelo da, da pobjegne iz kuca iz Jerusalima. Rekli smo tamo da spominje da je, da je pobijeno u nekim izvorima 70.000 ljudi, u drugim izvorima 100.000 ljudi. A, a, naravno nije to jedino mjesto gdje je toliko ljudi pobijeno. Prije toga je pobijeno u gradu Marratu Norman, isto također 100.000 ljudi gdje, koji su predali, koji su pobijeni. A, e, skupina koja je uspjela da pobjegne uputila se prema, prema Damasku. I ponijeli su sa sobom Eh, uspjeli su da uzmu iz, iz Mešida laksa, uspjeli su da uzmu mushaf od Osmana radijallahu anhu. Tako tvrdi da je to bio mushaf od Osmana radijallahu anhu. I e, htjeli su da ga zašli da ponesu, grupa e, ponijela sa sobom i otišli su u, Damask. Kad su došli u, Damask, e, otišli su kod nekih učenjaka, prvenstveno kod Zeinudina Herevija, E, koji je bio od velikih učenjaka od to doba i e, pojasno pojasnili šta se desilo, kako je to proliče bilo i na koji način su to, e, križari izveli. Tako da je učenjak Herevi automatski se organizovao, krenuo sa grupom i otišao u Bagdad. Zašto Bagdad? Zato što je Bagdad bio jel, glavni grad muslimanske države, odnosno centar hilafeta. U to doba je bio abasijski hilafet i da dobro znate, ali ovdje je zanimljiva stvar, ovaj, mi danas kažemo, jel, muslimani su slabi, muslimani doživljavaju ovo zato što nemaju halife, što je ukinut hilafet 1924. godine i tako dalje. A vidite ovo, ovo šta se desilo u muslimanskom svijetu, križarskoj ratu, je poslije tatari kad su došli, osvojili Bagdad i unišli i pobili oko dva miliona ljudi i samu halifu ubili. Što znači, e, postojanje halife nije garant e, blagostanja i, i, i zaštite muslimanima. Znači to, to ko sanja misli tako ako dođe halifa, se hilafet, e, onda smo mirni i ovaj, treba leći i ovaj, noga preko noge i to je to, jel? Taj se vara, jel? To nije tačno, znači ovo je klasični primjer znači, toga da je bio hilafet, a šta se desilo muslimanima i to, to nije, ovo što se njima dešavalo u mnogim drugim mjestima se tako nešto nije dešavalo mimo halifi, i bez halife. <clears throat> I otišao je učenjak uh, Zainuddin Haravi, u Bagdad i htio da se sretni sa halifom i spriječili ga, kažu, ne možeš. Ko si ti da ti odeš da sretniš s halifom? <clears throat> znači nije bilo lako stres, kao što danas ne možete otići se sa ljudima koji su na nekim funkcijama. Ne samo sa koje je predsjednik država, ne možeš sa ovim običnim ministrima. E, I onda je on morao, bio pribjegao, tako spominje on je, koliko je to tačno, la zna najbolje, pribjegao je neku metodu kako bi došao da razgovara sa, sa halifom pa je osmislio nekakav način, to, je baš bio Ramazan, kad je on otišao tamo bio mjesec Ramazana i otišao je, u, pol dana je sjeo u mešćit za vrijeme namaza, donio sebi hrane, otvorio hranu i počeo da jede hranu. U pol Ramazana. Ljudi kad su to vidjeli, znate, reakcija muslimana, hej, halo, Ramazan, svetost Ramazana, gdje ćeš jezba, još u mešći došao, da se makar sakrio, jel dobro <laughs> jedi šta će zvorni, zovni stražu. A uglavnom, bio je u glavnoj džamiji, najvećoj džamiji, koju, u kojoj ima ovaj, vojska zaštita od halife. Šta će pokupi ga vojska i, a, i pokupi ga i, sad bili su nedobitiš kako da se kazni, kako da se kazni osoba koja je, ne znam, nisu one znala, normalno, ljudi koji su to radili, nisu znali da da je on učenjak. I uglavnom, njegova namjera uspjela da su ga na osnovu tog gesta odveli pred halifu. Da, on sa njim porazgovarao, stvar da mu odredi e, kaznu. što, je to radio? Da ne neko od vas osobno nedomice da kaže, pa dobro, kako mogu za Ramazan da ide? Kako mogu za Ramazan da ide? Pa mu safer putnik jeste. ono što je sporno, šta je sporno, znači na javnom mjestu da ide. To je sporno, a njegov cilj bio baš to, jel? da, da zove takvu reakciju, drugačije nije mogao da dođe, dođe halife. Uglavnom, eh, odveli su ga halifi i kad je otišao kod halife, <clears throat> a tada je bio halifa Mustazhir, eh, kad je ošao kod njeg, rekao mu je, je poznati riječi, to prenosi u mnogim knjigama, kaže, entum testem ti une, kaže, vi ovdje uživate. A muslimani tad, znači, bili su onaj, baš u blagostanju. su po pitanju Dunjalka. To opće poznata stvar. Kaže, vi ovdje uživate u ihvanu kom fi a kaže vaša braća u šamu. U šamu mislimo u Palestini, dijelu Sirije današnji. Kaže, oni, njih, oni se ubijaju, njih ubijaju. Kaže, a i tu kaže rukama križara kršćana i još smo spomenuo druge stvari e, u smislu toga šta se dešava po pitanju pobijeni, koliko je pobijeno, koliko je žena e, odvedeno u roblje, djece i tako dalje. I ono pogotovo opis kuca, šta se desilo kuca, jer ono lično čuo od onih koji su uspjeli pobjeći iz kuca, šta se desilo. I e, sad šta je bilo, ovaj čovjek je očekivao da će, da će halifa pokrenuti nešto, da će uraditi nešto, da se promijeni stanje. Međutim, e, pravo stanje bilo tako da halifa tadašnji, on je imao položaj halife, imao titulu. Međutim, stvarno vlast, vlast nije bilo u njegovim rukama, apsolutno. Znači, on je bio kao neka, kao neki e, e, lik, paravan, da je on halifa, a u njegovo ime neko drugi vlada i ne pita ga ništa po ponašanju. Odnosno, Seljučici su prije toga na 50 godina, Seljučici su tada preuzeli, preuzeli kontrolu nad Abasijskim hilafetom u većini mjesta. <clears throat> Tako da, znači, halifa u stvari nije mogao ništa osim ono danas što mi imamo, što se dešava u Palestini, ono. Ovi ljubomorni od muslimanskih zemalja, ono pa odu kaže, pa nije to lijepo, nije lijepo što je toliko ubijate, što je tako ubijate. Možete malo i milistovije i tako, znači ništa nije mogao osim da je utješi, da kaže je lijepo riječ, da se ražalosti, da mu bude krivo i tako dalje. Znači, praktično nije mogao stvari ništa da uradi. <clears throat> Jer stvarna vlast i, e, moć je bila u stvar ko Selđuka, odnosno Turaka. Ja koji, malo kao, rekao, znači, koji su prije, na 50 godina prije toga, znači, oni su preuzeli, preuzeli stvarnu vlast u Abasijskom hilafetu. A mi znamo da su i Solđuci izgubili dio, izgubili su dio malo Azije kad su križari došli i protjerali. Znači, izgubili su ta mjesta. Tako da i u tim mjestima gdje su prošli križari i oni su tu bili, znači e, nisu bili dovoljno e, organizovani, snažni i omalovažili su, e, znači bilo tu jedna vid omalovažavanja križarske vojske, jer ona prva kad je došla grupa, to je bili oni obični ljudi, seljaci koji nisu bili vojno sposobni, i organizovani, naučeni, pa su oni pobili sve redno, pa konta i ovi ostali su, to je to, jel? Međutim, kad, je došla prava, prava vojska, plaćenička, organizovana, e, onda je to već bilo drugačije, a onda je već bilo kasno, jel? Već bilo kasno da se zaustavi. <clears throat> e, znači, e, opet da pruža, znači, halifa u stvari praktično i faktično nije mogao, faktički nije mogao ništa da uradi, osim suosjećanje da izrazi. Poput današnje znači, dešavanja ono, u, muslimanskom svijetu, kad u ne samo u Palestini, bilo koje države kad se desi, e, desi određeno krvoproliće i masakr i tome slično, maltretiranje, pretjerivanje, genocid i tome slično, ovaj, bez obzira što je toliko muslimana, muslimanske država, zbog razjedinjenosti i zbog e, drugih stvari koje su slične ovom što ovdje opisujemo u je križarskih ratova, e, muslimani imaju snage, ne moći niti ko plaho šta pita. Ulazi u njihove zemlje kako hoće i radim šta hoće. <clears throat> Sa druge strane, šta su radili križari krstaši? Oni su nastojali na tim osvojenim mjestima e, u te četiri, četiri državice, jedna se zvala kraljevna, ove ostale tri nisu. Znači pod, e, u, u Jerusalemu ili Kucu, u Tripoli, u Antiohiji i Edesi. U ta četiri mjesta oni su osnovali nekakve države i povezali su ih. Nasu da budu povezani i da napravi nekakvu grancu. E, oni su napravili jednu, u startu odmah jednu veliku grešku, ciljanu grešku, a to je da su protjerali sve muslimane i kršćane i židove iz tih mjesta gdje su oni osvojili i onda su upali jedan problem, a to je e, da nisu imali dovoljno stanovništva. U tim mjestima koje su zauzeli nisu imali dovoljno stanovništva, ne mogu popuniti. Čak u Kucu, znači, Kucu kad su, kad su ovaj, istražili svoje stanje, jednu ulicu nisu mogli naseliti. Jednu ulicu nisu mogli naseliti, a ono su ostalo pobili protjerali. I onda je znači, došlo problem to da, da, da imaju potrebe za stanovništvo. Sa koji stanovništvo da uzmu, koga da vedu. Uglavnom njihov je plan bio, e, tako se dogovorili, da pokrenu su kampanju dovođenja ljudi iz Europe. I znači to je bilo osmišljeno, dogovoreno, pa su onda masovno ljudi išli iz Europe, iz raznih država, išli su na istok da naseljavaju ova mjesta. E, znači e, cilj nije bio radi hodočaša svetih mjesta ili svetog mjesta, nego je cilj bio e, da se nastane, kao što se danas nastanju u Palestini, cilj je bio da se nastane i da tu rade i žive. I ne samo to, nego su križari izgradili neka nova mjesta, nova mjesta, nove, nova varoši, sela, gradove male i tako dalje, koje su vidjeli da njima odgovaraju da im odgovaraju zbog, zbog mjesta, sredine i okolnosti i tako dalje. E, poput grada, Bira, e, Bejtu, Džibrin, Remla i tako dalje, to, su, je, to su mjesta koje su oni osnovali. Dolazili su iz Južne Francuske, iz Njemačke, iz Italije, ljudi, znači obični ljudi su dolazili. A već smo govorili o tome, znači njihovi ljudi e, koji su dolazili, koji su podstan da dolaze mimo plemića, E, dolazili su kao, oni su bili tamo u svojim državama su bili obično roblje, kmetovi, e, a nakon što su došli ovom postali su vlasnici imanja i zemlji. Znači jedna drastična, velika, ogromna promjena za njih. E, tako da su naselili ova mjesta, u sve četiri, ova, ova četiri grada i ovo njihovo kraljestvo i ove četiri državice koje su imali. Znači ogroman dio broj stanovništva se dolazio iz Europe i naselio ova mjesta. E, cilj ju da naseli, e, i tu su nastojali, znači mimo gradova, da nasele okolna mjesta koje zauzeli, gdje god ima, e, gdje god je plodna zemlja, ima vode, izvora i rijeka, ta mjesta su sebi uzeli poput, rijeka, poput rijeke ova El Asi, odnosno eh, Oront, kako je, ili Dižle Tigris, ili, ili rijeke Eufrat, odnosno eh, Furat. Eh, oko ti rijeka, sve te rijeke su tu gdje su oni bili, oni su tu naselili ta mjesta i uzeli, znači cilj je bio da žive tu jednostavno. Da zauzmu, da bude njihovo mjesto gdje će živjeti. nakon deset godina samo za, znači, u prvi deset godina zauzeli su čitavu obalu e, znači, u, u državi Palestine današnjoj, znači čitavu obalu, znači prema sredozemnom moru, sve su e, sva, tu, ta mjesta zauzeli. Ili skoro većinu. Sve je bilo u njihovim rukama. E, šta je bilo cilj sa uzuzumanjem tih mjesta? Bio cilj za tih mjesta to da budu znači, blizu morske obale, to što su onda bili, mogli biti u dodiru sa sa pomoći koja im je dolazila iz južne Italije ili iz Francuske koja je dolazila putem mora sa brodovima. I to je bila namjera. Znači, bila im je namjera u stvari da dobijaju pomoć, odnosno da kao navodno mogu i da dolaze odatle ljudi koji dolaze na hodočače, u stvari dolaze radi, radi trgovine i radi života na tim mjestima. E, to je bila znači taktika, planirana taktika. E, što je zanimljivo, znači nikako se nisu ulačili u dublje teritorije muslimanskih zemalja. Znači, svjesno namjerno nisu ulazili u dublje teritorije, znači, e, da krenu tamo u dubinu e, današnjem Jordanu ili, ili u Siriju, da uđu dublje, ili jedino što su Edesu, odnosno Ruhu, tu su ušli. I to zna se zbog čega su ušli, zato što je bio tam namjesnik, tada bio znači, armenac ili kršćanin, pa je, pa je tim razlogom su otišli tamo i na prevaru su uzeli to mjesto. Uglavnom, znači, e, smišljeno, namjerno e, znači, smišljeno bilo da budu vezan za sredozemno more kako bi, kako bi dobijali jel, e, pomoć, a u stvari ta pomoć je dolazila uglavnom iz državica iz Južne Italije, bila je prije svega ekonomske prirode, jer države koje su njima slale pomoć, uslovljavali su njima trećinu, trećinu trgovine i metka koja se zauzme, uzme i zaradi u tim gradovima da ide, da ide onom gradu koji njima pomaže. E, tako da je, znači čak je bio dogovor, ja sam tu, na, i kažu jesmo mi, ovaj, jesmo mi kršćani, ali prvo, smo, prvo nam je interes ekonomski, pa se dogovorimo ekonomski, znači onda nas veže kršćanstvo i zbog kršćanstva to radimo. Znači, e, prvenstveno radi trgovine i radi, radi imetka. U tome su najviše učestvovali, e, oni e, mlečani koji, tako smo i mi učili ovdje da se zovu mlečani, oni su najviše učestvovali u tim pomaganjima, u pomaganjima i e, kontaktu sa, sa križarima koji su vodili križarske ratove. A onda šta se dešava? Dešava se da, da kralj Antiohije Uh, Tankrid, jer pazite, već govorimo ovdje da prolazi određeno vrijeme, oni koji su prvi došli, već neki od njih umiru, Uh, umiru pa i naslijedi neko drugi, jer već živjeli su tu skoro 200 godina, uh, znači uh, kralj, namjesnik Antiohije, Tankrid, on, on je krenuo sa vojskom, imao namjeru da zauzme Haleb. Naravno, apetiti njihovi su bili veliki, i, gradovi koji su bili bliži njima, vidimo ovdje znači, gdje je Antiohija, najbliži grad je bio Haleb. Kad bi zauzeli Haleb, znači automatski, znači uzima jedan, jedan vrlo, a Haleb imao jedan utvrđen grad, jako utvrđen grad, jako teško ga bilo osvojiti. I kontrast, kad njega uzmu, znači automatski, i još je ostao samo Damask, da uzmu Haleb i Damask i onda su uzeli znači, onaj najbitniji dio muslimanskih zemalja koji je vezan Sredozemnim mora, koji je povezan, jedan e, geografski povezan sa drugim. Da su to uspjeli, znači jako bi bilo, teško jel, istjerati. I prvo što je krenuo, znači krenuo prema Halebu da uzme, jer tu je bila najbliža, najbliži grad prema Antiohiji. <clears throat> A onda u Halebu, a onda u Halebu imamo, imamo namjesnika po imenu muslimanskog namjesnika, po imenu Ridvan. Zamislite njegovo ponašanje. On da bi e, Naravno, e, ovdje trebate razumjeti prirodu, prirodu tih mjesta, gradova. Svaki grad je kao za sebe bio država. Nisu bili, e, nisu bili povezani, ti muslimanski gradovi. Bili su odvojeni jedni od drugih, svako ima svoju vojsku. Grada su bili prije, znate, tipo tvrđava, utvrđeni, zatvoreni. Šta je on radio? Nije mu baš išlo u prilog, nije htio da, ratuje protiv, križara i da bi njih udovoljio i čak je istoričar, muslimanski istoričar ja da je bio, da je bio pokvarena osoba, da je bio habith. E, šta je on radio? Naredio svojim svojoj vojsci, svoj e, onim, koji su ga štitili, da, da uzmu veliki križ i da ga odnesu na najveću džamiju u Halebu i da stavi na džamiju križ. Krst. Samo bi je bio cilj? Da, da udovolji križar koji su došli i opkolili grad. Kao, nije problem, dogovorit ćemo se. I to uradi. Međutim, kad je to uradio, onda je to izazvalo kao obični ljudi, time je htio naravno da izaži jel, ljubav i prijateljstvo prema njima. Da on nema neprijateljske namjere prema njima, da se može sa njima dogovoriti i tako dalje. A onda je naravno proizvalo veliku reakciju kod ljudi obični kod, eh, kod muslimanskih masa i onda su obavijestili učene ljude. Od Uleme, od fakija, od Kadija. I ljudi su naravno podigli. Izašli na uzgleda šta je ovo. Dam pa, se tu situaciju, znači to je nenormalno. I to u muslimanskom svijetu. To, to, znači nešto, to da, pamet ne može skontat. I onda se dignu ljudi, a onda ih povede jedan od učenjaka, Ebul Fadl ibn Hašab, povede kao neki vid, ono, onaj, onaj, kod nas, ono, on je, ove demonstracije što su imali. Pa nije bila ni to namjera. Digli se ljudi i ovaj, ovaj šejh rekao, ite, skinte to bolan. no, nema šta. I neki je čuvali su, naravno, bila je straža, tu je čuvala mešina. su došli ljudi, pobacali, uzeli, skinuli taj križ. I naravno, lju, ljuti, razljučeni, šta će? E, i, znači, veliko reakciju za sad, normalno, među masama sad je to bilo, pita šta, šta da se radi? Ako je takav i namjesnik i tako se ponaša, nevratna stvar. A onda ovaj učenjak, Ebu Fadl ibn Hašab, on uh, skonta da je najbolji u stvari crta da uradi, da odi, on je sad već drugi koji ide od, od šejhova do Leme, da ode u Bagdad, halif, pa imamo halif, hajmo halif. Ode i on u Bagdad, uputi se Bagdad. I sa, sob, sa sobom poveo neku grupu ljudi i kad je otišao tam i eh, uspio da dođe do, do do halife, pred halifu, kada je došao do njeg, e, prije, prije nego što došao do halifu, prvo je održao nekakav govor e, ljudima koji je sreo u džami, gdje su ljudi okupili, pa je govorio o ljudi, Znači, kad su klanjali namaz, digao se rekao ljudi, o, ja ejuhen nas, ma fa ide tu salatikom. Kakva je fajda vašim namazu? vam namaz. Kaže, u salibijun i u denni sunu mešću daksa. A, kaže, a kršćani, kaže, došli i skrnave, oskrnavljuju, kaže, e, mešću laksa. Ejne drugi, kaže, gdje je vaša ljubomara vjerska? Gdje ste vi Ovamo pa, ubijaju, ovamo kolju, ovamo... Kaže, ejne emirul mu'min voj hvanukom. Kaže, gdje, gdje je emir mu'min, znači gdje je halifa? Gdje su, gdje su, gdje su naša braća? Gdje, wa, wa Na vaša braća se ubijaju tamo. Oni sa, u vatvalu, jusbeune. A kaže, uzmaju se roblje, žene i djeca. Gdje ste vi? Šta, šta čekate? I još održao, još e, govorio o stanju tamo i naravno podigao je Hamas kod ljudi. Reakciju. Jer stvarno ljudi nisu, mnogi nisu ni znali. Pa se nije tu prije bilo interneta ako danas ono ukcaš i odmah znaš. Znači nisu znali ljudi, mnogi vijesti dolaze onako, jel? Kako što da nese i tako. Znači nisu, mnoge stvari se nisu toliko znale. Uglavnom, on je sa tim svojim govorom i razgovorom sa ostalim E, učenjacima, sa šejhovima, sa hatibima i tako dalje, e, razgovarali su, nešto vjerovat manje nego o džihadu. Nema rješenja osim da se džihad povede, da se pozove na džihad. Ali u muslimanskom mjestu, muslimanskom državu, e, mora neko pozvat, mora neko organizovan džihad. I govorili su o tome i naravno onda su počeli, počeli su ljudi u samom Bagdadu, učeni ljudi i učenjaci i, i na hutbama i na predavanju da se govori o tom problemu. Došli križari, došli krštaši, u smo što su radili i posticali ljude da se vrate vjeri, da se prihvate lijeka za tu stvar, a lijek se zna, pokretani džihada. A onda, pošto malo prije govorili da halifa u stvari nije imao pravu vlast i moć, šta on nešto mora dovoljiti, On uh, zamoli ili pozove namjesnika, pravog, stvarnog vladara, koji je bio u Iranu nastanjen, tada ne u Mosul nego u Iranu, pozove njega da dođe, da razgovara o toj temi, koji je bio stvari ovaj, vođa, e, odnosno onaj emir Selđučke dinastije, njega, njega i da sa njim razgovara o toj temi, odnosno rekao mu daj tražite rješenje, ljudi, ljudi se bune i ovdje, a i vjerojatno će kod vas i tako dalje. Uglavnom, ovaj njemu obeća, namjesnik Selđučki obeća da će, da će se uraditi nešto po tom pitanju. <clears throat> I zaista se uradilo. Zaista se uradilo. Međutim, ovaj, e, desilo je se, znači, nevjerovatne čudnih stvari, to, jako smiješne stvari. Jako smiješnih stvari. Desilo se da je, da je halifa i ovaj namjesnik osobu koju su zadužili da ode, da organizuje vojsku u Mosulu i da organizuju pokrinu džihad. E, ta osoba koja je otišla, ona je otišla i okružila, imala vojsku sa sobom, okružila Mosul, okružila uh, ovaj, i zauzela Mosul i tu su utvrdila i nije dalje ništa ne radio, nije išao dalje. Opet neke, ću <laughs> znači, untašnje borbe, ratovi, državice i ovaj, želja nekakav egoizam, taj, uh, taj uh, vladarski u malim državicama i na tome je zadovoljno, na tome je stalo. Dok nije, dok nisu ljudi, jel, dok nisu ljudi, e, sad detalje ulazim, znači to su priče, kako se to dešavalo. Uglavnom, u svemu tome e, pojavljuje se, e, isplevalo na površinu jedan od namjesnika Selđučki, koji u stvari ponovo vraća Mosul u svoje ruke, od tog, od tog izdajnika koji u stvari treba pokrenuti, pokrenuti vojsku i džihad, izvaja se tu osoba po imenu Mevdud, i on preuzima Mosul i od njega kreće u stvari priča, to je osoba e, koja, za koju se veže pokretanje pravog istinskog džihada, odnosno preporoda i borbe protiv križara. Znači osoba koju zaista treba zapamtiti i spominjati našoj djeci i nazivati našu djecu po tim imenima. Znači to je osoba koja je obilježila početak otpora i borbe protiv križara. Mevdud. Vjerojatno znate što znači na arabskom mevdud. Od riječi ljubav. Mevdud, voljeni. Onaj koji je voljen. On je onaj koji je koji je organizovao vojsku, pokrenuo i naredio da se pripremi organizuje pokrenu džihad protiv križara. Riječ džihad, tad pa se počinje riječ, spominje riječ džihad. Prije toga je bilo ono otpor, ova državica, ovaj grad, onaj grad. A sad je džihad. Znači, kada kad se pozove džihad, znači ima drugu, e, drugu, težinu od onog, od nekakvog otpora ili borbe za ovu državicu, za onog vladara e, u tih mali gradova i državica kako su bile. Znači, prva osoba koja koja pokreće na džihad i pokreće vojska, pazite, Mosul baš i nije bio toliko blizu. On uopće nije bio blizu tamo ovih mjesta. I se reći, ono, moglo, moglo se tu reći, jel, ima ovi bliži gradu, ima Damask, ima su oni bori tamo, bliži Ko je bliži, nek on tu radi, jel, što moram ja odavde. Jel. Međutim, ovdje je riječ, znači, zaista jednom posebnom vladaru koji, e, kako opisuju učenjaci, a učenjaci kad opišu nekog vladara da je bio, da je bio dobar, da je bio bogobojazan, da je e, vratio, e, uspostavio vladavinu po šerijetu, vratio stvari na svoje mjesto sa strane šerijata islama, a tako opisuju ovog, ovog namjesnika, Mevduda. I ne samo to, da je on, ima te osobine, u to da on prvi u ovakvim, u situacijama, da neko bude prvi, da nešto pokrene, nije to mala stvar. Oni koji će doći poslije njega, iako su odigrali veliku ulogu i veliki značaj, uh, spomenut ćemo to inšala, opet znači padaju u sjenu ono koji, je, koji, se, koji prvi se organizovao i, i, bi imao tu cilj, imao, imao taj cilj, tu namjeru. Imao je taj e, cilj i namjeru da se, da se organizuje muslimanska država, da se povedu ratovi i poveo ratove i e, izvojevao nekoliko pobjeda protiv križara. I to je bilo, znači, tad se već počeo, znači, uzdrmani su temelji e, križarskih država u, u islamskom svijetu. Znači, imao je nekoliko pobjeda, jedna je bila najznačajnija u, tim, u tim nekim lokalnim ratovima, da neka od ovih državica križarski pokrene vojsku hoće osvojiti ovo mjesto, hoće osvojiti ono mjesto, on krene sa svojom vojskom i zaustavi, pobjedi. Pa i zaustavi na jednom, na drugom, preko pet pobjeda imao. Bitki pravi. Što križarama došlo, stalo znam, oh, znači ima nešto, neko je se kod njih digo. Probleme. Pokrenuta je riječ džihada. borba u ime Allaha Đelšanu. Svetog rata, kako oni kažu. Znači, e, osoba, centralna osoba koja je vezana za e, preporod, e, za pokretanje džihada, otpor protiv križara, to je osoba po imenu Mevdud, koji je naravno bio srđiškog porijekla, znači, odnosno, oni su porijeklom bili Turci, E, on prvi znači e, pokreće borbu protiv, protiv križa, protiv e, kršana, u ima laži šanu da će osloboditi ta mjesta, zato što su muslimanska, znači bez, bez nekih drugih primjesa kao što su bile kod drugih. A onda šta se dešava? Dešava se da u tom periodu još, znači, dok je ovdje došao ovaj učenjak Ebu Fadl Hašab, kada je došao u, u Bagdad, u cijelo vrijeme je bio Haleb u okruženju od križara. To smo već govorili. I onda Mevdud, kad je, kad je uspostavio vlast u Mosulu, nakon one izdaje, e, uspostavio vlast i pokrenuo, digao vojsku, pokrenuo i otišao do Haleba. Otišao sa vojskom do Haleba da oslobodi Haleb od, e, od, od, od, obruča koji su, koji su činili e, križari. I kada je došao Eh, Mevdud kad je došao, eh, kad su vidjeli križar ili koja vojska dolazi i da im dolazi pomoć, znači vidio se da oni imaju šta tu tražit, bilo, bilo je neki mali okršaj, uglavnom eh, napustili su i pobjegli su. Napustili su mjesto, ostavili znači, tu opsadu. A onda ovaj namjesnik koji je naredio da se krst postavi na džamiju, iskoristi to vrijeme, naredio da se i svi utjecajni ljudi koji su u gradu. Od učenih do poznati ljudi koji god su imali veze sa pozivanjem na to da se pozove halifa i da se pozove vojska sadučka da pomogne njima. Naredi, među njima i ovog učenjaka, on su bio uspio vratiti, Hašaba i njega je zatvorio. Kogod je pozivao na borbu, na otvor, na džihad, naredi da je zatvori. Šta je mu je bio cilj sa time? Cilj je bio sa time da u stvari spriječi te ljude da oni ne otvore vrata ili ne izrazi dobrodošlicu kome? Mevdud. Mevdud došao otjerao vojsku. Nije ih on otjerao. Križar su napustili i pobjegli. Ove da spriječi da oni ne bi, da ne bi uspostavili saradnju sa Mevdudom, da ga ne upusti u grad, dočeka kao, kao pomagača. I tako je desilo. Mevdudi je došao, on su zatvorili njima kapije, <laughs> oni došli spasili, on njima zatvor kapije, nema uč. Mahanje imaju sa, sa zidova i vratili se nazad. A onda, a onda nakon to, pa se, znači ovo su istinite stvari, ovako se dešavalo i još crnije i gore je bilo stvari. Nevratna stvar, znači tako da, da meni se da kod nas nešto dešava u naše vrijeme da je to, da je to najcrnije što može biti. A onda nakon toga, iz Bejtul Makca, odnosno iz, uh, kako zove ono carstvo, kako ga oni zvali, Jerusalemsko, uh, vojsku Beldvin, kralj njihov, da zauzme Dimešk, Damask. A namjesnik u tom gradu bio e, po imenu Takdakin. Tako bilo ime, znači Selđuk bio. On pozove, naravno i on nije mogao da se odbrani, u Damasku nije mogao, e, račun da se ne može da se odbrani, i pozove Mevduda. Pozove njega da dođe, da, da mu pomogne, da e, ovi su bili opet napravili opsad oko grada. I došao Mevdud opet sa vojskom iz Mosula, došao sa vojskom, i bila je tu jedna već, ovaj, smatra se jedna od najvećih bitaka koje je vodio koji je vodio Mevdud protiv križara koji je dobio. I ta zbitka zove Maraketu San Nebr, tog mjesta gdje je to bilo San Nebr, koja zove mjesto to kao. E, a prije toga je Mevdud, znači dobio, e, već je preko pet puta porazio križara na, drugim mjestima. Gdje god su izlazili, pokušavali nešto, gdje su se susreli, porazio je. I normalno bilo njima jasno s kim imaju posla, znači da je, da je došao čovjek s, koji, s kojim neće biti lako. I desila se ta bitka, uh, e, po tim imenom, kako sam spomenuo, sam nabr, i muslimani pobjedi tu, pobjedi v Uh, e, ta bitka je teško pala križarima. On su smatrali ove druge bitke prije toga da su to ovako malo, bit, e, da su to, jel, ovaj, ono, da, danas pobjedimo vi, sutra vi i tako dalje, znači, uh, ali ova bitka je teško pala jer je učestvovao velik broj vojnika, jer je, jer je vodio kralj iz Jerusalema, do te mjere da je, pisao, da je opisao njihov ovaj e, križarski stočar koji inače opisivo njihove događaje, e, William Tiriski, on je opisao, kaže, od te bitke kaže, kaže, e, nebesa su nam okrenula leđa. Misli da Bog im okrenuo leđa. Jer su doživjeli, znači, taj poraz im je značio, znači, jedan veliki šarat u stvari daje da krenulo nizbrdo. I tako su tretirali, znači da je taj poraz stvari e, se tretira kao neka prekretnica. Vidjet ćemo da stvari da će se poslije, poslije e, druge bitke e, koje će biti značajnije bitnije za oslobađanje od križara. Ali on, ali on je ovu bitku, zaista je ona bitna ta bitka. Znači to je prva, veća, značajnija bitka gdje su muslimani dobili. Porazili križare. U svom njihovoj znači, snazi i jeku s kojom su on došli sa vojskom. I šta se dešava? Ovaj put Znači bitka se desila van grada Damaska. A onda je namjesnik Damaska uh, Tak Takin on je drugačije se ponašao nego ovaj namjesnik Ridvan koji je bio u Halebu. Pa je pozvao, otvorio vrata i, nakon bitke i uh, primio Mevduda. I primio ga na najljepši način. Tako opisuju. A onda imamo dva različita tumačenja. Šta se u stvari desilo? Nakon toga Eh, boravio je nekoliko vremena ovaj, eh, Mevdud u, u Damasku. Eh, naravno, bilo razgovora o zajedničkoj suradnji, odbrani, ratovanju i tako dalje. Dešava se da su, da ošli na džumu zajedno, otišli su na džumu namaz. I Mevdud i Taktaqin Namisnik namjesnik Damaska. Nakon džume i namaza, izašli su poslije namaza i kad su hodali, išli ona, onaj, onim, onaj vanjski dio mešćida, otkriveni, kad su hodali, iza stuba izletio uh, Asasin ili uh, Hašašin, Batinija, atentator i ubice. Izletio je sa nožem, sa bodežem i izbog ga četiri puta. Mevduda. Mevduda je zbog. Cilj mu je bio Mevdud. A njih dvojica se išli jedan pred drugom. I e, e, njihova taktika inače, ovaj, batinija, hašašina, asasina je bila ta da, ta riječ, znači ona je arapska riječ hašašin, pa su malo ovaj, kad su je prenijeli na zapad od Marka Pola i križari kad su prenijeli na zapad, nam doživjela devijaciju, pa se zove asasin i ta riječ je kao tretira kao latinska riječ asasin koji znači u stvari ubica, jel? atentator na poznate značajne ličnosti. I tak se izraz dan dan koristi tam na zapad, u stvari ta riječ arapska i vraća se na ovu batinijsku skupinu, ismailijsku, koji su bili u stvari profesionalci ubice. Spomenut ćemo njih poslije, oni, oni su igrali, odigrali veliku negativnu ulogu u ovim svim događajima ovdje. Znači, ima ovdje zanimljivih stvari da se dešlo u tim krstaškim ratovima. Počeo od Templara koji se provlače do dan danas i masona, počeo za ove asasine e, koje koja se ta e, riječ, ta skupina, ta ideja toliko poznata danas na zapadu da se oni spirišu s tim, jel, s tim ubicama i atentatorima u, i u knjigama i u štivima i svugdje se spominju. E, šta se dešava kad je on njega zbog četiri puta, on postio taj dan. Petak bio, postio. Koji je post imao ono, petkom? pa nismo zabranjen post, tako da ne unosimo šube. Uglavnom postio taj dan i kad je vidio da neće preživjeti, on su htjeli da mu dadnu da pojede popije, kad je vidio da neće preživjeti, rekao je nemojte pustiti, bolje da preselim, jel, a postim. I preselio je. A onda se tu razvila priča Znači, već se tada, znači, 14 godina nakon pada kuca se desila u stvari ta velika pobjeda koja će označila prekretnicu u ovim događajima od strani e, Mevduda. E, pojavila se sad tu priča. E, ima li veze e, Taftahin, namjesnik Damaska, sa ubijstvom Mevduda? Sumnjivo je to, kaže. Jedna verzija priča, i pogotovo zapadnjaci, kaže on je bio svakako ljubomoran, sumnju u njega, Veli, došao je, pomogao im, ja u stvari hoće da uzme moj grad, Damask. Pa veli da ga se riješim, da riješim to sa njim, najbolje šta iznajmite ove tamo, jel, iz Orlovskog gnjezda, iz Almauta, asasine, on su bili te ubice koje se naručuju kad treba ko koga da smakne i kao naručio on njega, ovaj došao, što je baš njega u nije ubojicu ubio, što nije ubio što on je ubio takina, namjesnika Damaska, što baš vduda. Naravno, ja sam stvar što vduda, znači zato što je on e, zadao najveći udarac krstašima, a ne muslimanima. I uglavnom razvoja se, e, prošljena ta priča do stvari da je iza toga stoji namjesnik ovaj Tartakin. Dok imamo učenjake neke, islamske učenjake, pogotovo Ibn Dževzi, Ibn Dževzi, koji tu stvar. Kaže, to nije tačno. To je nemoguće jer je tako takvim, toliko volio Mevduda, toliko ga poštovao i volio i njega i njegovo djelovanje i pomagao mi, surađivao sa njeg i e, iskazivao e, nakon što se to desilo, e, iskazao tim gestovima koji, koji se kaže ne mogu karakterizirati da je to munafikluk, da je to laganje, e, vid e, žalosti i e, ono što ukazuje da mu je zaista bilo teško i žao što se tako desilo. Uglavnom, znači, imamo drugu skupinu, znači, unutar čak muslimanskih autora, pisaca, istoča, koji kaže da to nije tačno, da, to, da se to nije moglo desiti. Jer, ono što se, relacija koja je između njih dvojice bila, kaže, ukazuje na to da je nemoguće da je, da je mogu od sebi tako da dozvoli, da uradi tako, jel, takvu izdaju. Uglavnom, da završimo ovdje priču po pitanju Mevduda, znači e, ličnost koja e, sa Mevdudom i e, sa njegovim pokretanjem žihada, pokreta otpora, dolazimo da i učenjaci su spominju i navode u knjigama znači velike krupne rezulta, zaključci izvučeni toga, odnosno rezultati toga. Šta je prvo to da su muslimani od stvar da mogu i pobijediti. Znači mogu muslimani i dobiti bitke. Pogotovo ova velika bitnija. Prije toga također me nekoliko bitaka porazio, ali ovo je bila jako bitna da u stvari, da se mogu križari poraziti. Nisu on toliko jake, Ne, ne mogu njih poraziti. To je jedna stvar. Druga stvar ukazuje to e, da muslimani moraju unutar sebe, unutar svojih mjesta, država, da srede neke stvari. Da naprave nekakav preporod, da uredi stvar unutrašnji. Ne može svaka državca živjeti za sebe, ratovati za sebe, surađivati sa križarima, tako su radili. Jedna surađi e, sa križarima na ustrup druge muslimanske, drugog muslimanskog grada i tako dalje. Znači, te stvari se moraju promijeniti. Bez toga nemoguće je napraviti neku... Znači, što se zaključuje iz ovog što se desilo sa, sa Mevdudom? E, a onda se naravno zaključuje i to kaže da u stvari nisu pravi neprijed muslimani, tu bili samo križari. Tu su pravi neprijed, u stvari bili, imali smo i ove... E, Ta se raširila, znači u to doba se raširili i batinije i to u, u, i uzeli su velikog maha da se raširu muslimanskim krajima, znači ismailijska sekta, batinijska. Iz Egipta, gdje su uspostavili svoj helafat imijski, proširili se i u Šamu, i u Iranu. U stvari, e, ismailijska sekta ova od Hasana Sabaha, Hašašini, e, ona je, znači, centar je bio u stvari na sjeveru Irana, blizu Kazvina. Znači tu su bili, tu im bio centar. A onda su ovamo imali su, uh, karakteristika tih uh, asasina je bilo u tome da su oni, oni su imali samo određene, e, određene utvrde, zamke koje su imali na vrhovima planina velikih, gdje ne može doći lako vojska. I tu su živjeli. A odrađivali su, oni nisu nikad frontalno ratovani. I odrađivali su svoj posao kad doće, a posao im bio samo to da ubijaju dobijaju znači utjecajne ljude. Od namjesnika, od halifa, od e, učenjaka, od bilo koga koji im smeta. Nikad nisu ratovali frontalno vojničkom borbom. E, a bili su toliko, e, toliko su zadali strah i trepet u tim krajima, ne samo muslimanima, nego čak i križarima. Čak i Fatimi, Fatimidima u Egiptu, jer sa njima, sa njima su također se razišli i ratovali protiv njih. Stil ratovanja, on je bio, e, tako ga ovi opisu, kaže asimetrični Kako je to asimetrični stil ratovanja? Kad dođe vojska, okruži njihov zamak, oni izađu ne, borbe, ne bore se, ono, teško zamak uzeti, to uvr brda. Nego što urade, imaju već odrađeno, prije pripremljeno ljude, ubačene ljude, to je im bilo njihov stil, način ratovanja, asasina, nisu bili u nekom velikom broju. Imali su dosta tih zamkova. I, eh, imaju već čovjeka koji je ubačen iz tog mjesta, iz tog države, iz te vojske gdje dolazi neki čovjek već ubačen njihov u redove i to ne obične redove, nego ubačen do, do namjesnika negdje. Uz glavom bude. I sam na signal kad treba ubije namjesnika. Ubije namjesnika eh, većeg ili manjeg ubije učenjaka, ubije ono, i to stil ubijanja bio ono, sa, kako danas kažu, sa potresom mafije, ono, jel, zna se, bode židi bodež i da se izbode nožem i onaj što ubica što ubije, on se sam prepusti da njega postoji ubica sa zadovoljstvom, miran, hladan. I zato su nazvali tamo sve ja hašašin kao da nisu normalni. haši se vraća na, haši znate šta je druga znači, da, su, da se drogirali. Del se drogirali, nisu drogirali, ta je razvijena čitava priča, ja sam o tome držao posebno predavanje ovaj, u, u Kurtubi o, o asasinima, o toj, o toj sekti e, zanimljiva, stvar se događa i priča. Dovoljna ta stvar, znači koliko oni nisu bili normalni, dovoljno je to da je Hasan Sabah koji je formirao, tu, tu sektu, Ismailitsku, da je on, kad, bi, kad hoće da demonstrira silu pred nekim ko dođe sa njima dogovara, a obično su sve druge države, muslima s ne a sa njima, sa imali interes koji? da nas riješi ove druge strane, odradi ovog, odradi ono. Znači, ta, ta je linija dogovora bila. I normalno da bi to odradi, mora iza sve informacije. I kad su dolazili njemu, sa njim dogovarali, njegova demonstracija bila sile da dovede to je Ibn Džebzi, Ebu Ibn Džebzi, kaže njegova demonstracija je bila da vede svoje te e, ovaj, vojnike, vojsku, asasine, i stane sa njima kad na vrh brda, svakako su on bili na brdima, u zamkovima, i dovede njih, kaže, nekoliko, i kaže, da vidiš moj vojsku kakva je moj skoč, kaže, kaže, jednom, hajde skoči dol, kaže, skoči dol po onoru, i on čim rekli, skoči, on odmah skače, i normalno razbije se dol, ubije, mrtav. Kaže, još jedno, još jedno, hajde ti kad skoči. I sljedeći opet Nekoliko njih svi skoči dole. Normalno, to ovi kad dođu, kad vidi, znači, malo je pisati, to nisu normalni, znači, to, znači, koja, to, zamisli koja je to poslušnost. Ako čovjek kaže svojom vojniku, skoči sa stinom on skoči i ubije se, razvali se. Do. Znači, to... A pozadna toga u stvari da oni vjeruju u imamet, imam je veza, znači njihova akida se zasniva, skraćeno, njihova akida se zasniva da, da, postoji između Boga i njih obični ljudi kojima je Allah dao iskre svjetlosti, ovaj, postoji imam. Imam je taj koji, koji ima kontakt sa Bogom, sa Allahom i on ima u stvari tumači vjeru i on može doći vjeri šta hoće može da poništi šerijat, da derogira šerijat koji je došao sa, sa, sa, islamom. A naravno, on se, on se poziva da su, od islama, od muslimana, odnosno da su od Fatimida, od sljedbenika, od Alije. Eh, imam je ta centralna ličnost, moraš vjerovati imama, a, a imam je taj koji može sve, sve propise okrenuti na opačke i okrenuti na opačke. Šehadet Hasana Sabaha je bio šehadet, onaj šerijet što kod nas la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kod njih je bio šta je kod njih bio šehadet? Prepoznatljiva stvar među njima je bilo. Šta? Ništa nije istina, sve je dozvoljeno. To je njihov bio šehadet. Znači, prva, prva ništa nije istina, sve je dozvoljeno. možete sam koja to okida onda. To znači, i, i bi im pozavidio. Znači, ništa nije istina, sve je dozvoljeno. I to, je njihov šehadet. Tako su zvali, to je šehadet. To je njihova lajla ilala. Na njihov način batinijski. Batinijski znači skriveno, znači oni imaju skriveno tumačenje islama. Pa naravno, nema sumnja kod toga su njih nije protekvirila su neki od toga nema sumnja ne govorimo. Znači, kako se neko može zamotati u, u, u, u odore vjeri i raditi ove stvari koje radi. <clears throat> Uglavnom, znači, eh, Mevdud je ubijen na njihovim rukama. Ali da su samo oni ubili njega, nego su oni ubili jedan, znači to je, to je serijal ubistava bio u to doba nad, nad e, muslimanskim, islam, sunitskim namjesnicima, učenjacima i tako dalje. E, ja imam zabilježeno, pokušao sam sabrati koliko to ima. Čak jedan učenjaka napisao, napisao, ovaj, sakupio sva imena ljudi koji su pobijeni i napravio neki rezime toga šta je bilo, šta je ta zajednička e, oko tih ljudi koji su bili pobijeni. Da završimo ovo sa Mevdudom. E, Znači, koji, su, koji se zaključno mogu izvući toga? Znači, e, prije smo ga već spominjali nekoliko puta, to je da iako je postojao halifa, halifa nije mogao pomoći muslimanima. Znači, danas se deset muslimanski u, određenim periodima islama, a, Uh, uh, muslimanskih država, da hilifa nema stvarnu vlast, da on stvari bude pod kontrolom nekog drugog, i da ne može pomoći muslimanima, tako da, da onaj, sam, sam hilafet koji puno znači islamu muslimanima, znači može biti u stanju da muslimani imaju koristi od toga. Uh, a onda bitna stvar su ovdje izvala to da, da u muslimanskom svijetu je potreban, potrebna osoba potrebna osoba koja, koja razumije, poznaje šerijat, koja praktikuje vjeru i koja je znači, ratnik i koja će pokrenuti džihad. I to se dešava znači, od Mevduda e, nastupa, znači, e, nastupa serijal tih e, e muđahida, namjesnika, boraca koji će pokrenuti džihad i rat. ono što mi uglavnom znamo o krstanskim ratovima, to je Salahudin Jubi, jel tako? To je nama obiljež krstaš gato Salahudin Jubi, on je došao, oslobodio kurs i tako dalje. Međutim, Salahudina Jubija su rodili ovi, rodili, preneseno značenju, Mevdud, Din Zenki i Nurudin Zenki. Oni su oni koji su omogućili da dođe Salahudin Ljubi i ima na tanjiru ono što je uradio. Znači, ovaj trud koji su radili trojica prije njega, znači uradili su ovi ljudi koji ćemo ispomenuti o njihovim, njihovim dijelima kojima, koji su radili. <clears throat> znači, nakon Mevduda, nakon Neduda dolazi Imadu Din Zenki koji, koji je u stvari, i tako se zove ta Zenkijska država, se zove koju on uspostavio, ta koja se borila protiv krstaša, ali on ne dolazi odmah nakon njega. Znači, prošlo je, prošlo je nekoliko godina, skoro deset godina kada je on došao na vlast, a on je bio u stvari njegov, njegov vojnik, komandir u nekoj, nekoj grupi vojnika. I cijelo vrijeme, znači, bio pod, pod kontrolom, pod odgojem Mevduda. Znači, Imadu Din Zenki odgajao ga Mevdud i odgojio ga na ljubav prema džihadu i na praktikovanju vjerije i na disciplini, na ozbiljnost i tako dalje i doći na priča o tome o Imadu Din Zenki i ono što je radio i razlog onog, mi govorimo o prvom krstaškom ratu, kada dolazi Imadu Din Zenki, on kada je došao, on znači, čini jednu krupnu stvar, a to je da je oslobodio Edesu grada ovog kraljevstva koje je bilo, koje je najbliže Mosulu, oslobodio. E, oslobađanje se uzrokuje da, da, da papa pokreni drugi križarski rat, krstaški rat, da pokreni i onda kreće ponovo i to, i to jača, bolja vojska kreće i to vode dva kralja. Oni vodi vojsku i tada nastupa sljedeći krstaški rat, a o tome ćemo govoriti detalje krstaškog rata sljedeći put. Ja samo možda da završim ovdje sa ovom što sam temom počeo oko vezan za asasina. E, malo prije sam rekao, znači, e, ta sekta ismailijska, samo ću nabrojati e, koga su oni sve pobili i ubili. Na način atentata, njihova specijalizacija je bila znači da ubijaju poznate velike ličnosti utjecajne ciljano, smišljeno i to je, to je njihov stil ratovanje bio. I bili su strah i trepet u ono vrijeme, koliko su bili skoro 200 godina, su bili strah i trepet u, uh, u, u, u istočnom svijetu, tamo kod muslimana. Do te mjere, znači, toliko su bili strah i trepet da, da se i na zapadu kad se deši neko, neko slično ubistvo, kažu to je od asasina. To je najvjerojatnije od njih, jel? Jer, jer prenešena je ta, uh, ta uh, znači dan danas tretiraju, da nije bilo da nije bilo znači grupi da nije bilo bratstva ili ovoga reda ili bratstva koji je bio više e, e, ekstremičniji i e, više terorizma uradio i više strašni i više opasan kao što je, kao što bila ova grupa asasina. ostalo su znači veliki trag čak na zapad. Do te mjere da, da kad su pohvatane asasini, kad su ukinuti, e, nekoliko njih bilo zarobljeno su odvedeni, u Italiju, pa su on tamo formirali neku grupicu malu. U tu grupicu pišu, autori pišu da su u tu grupicu uvedete ni, manje više nego Leonardo da Vinci i Nikola Machiavelli, poznan Nikola Machiavelli koji je otac e, a, e, politički nauka, koji je napisao knjigu Ladalac i on je bio kao u toj grupi. Leonardo da Vinci poznat jel, kao, kao pisac, kao autor, kao umjetnik. I oni su uletili, to je njima bilo zanimljivo, to njima simpatična bila, jel? simpatična grupa i ideja. Uglavnom, koga su oni pobili? Nabrojat samo imena ovdje. Prva skupina koga su bili, to su ministri. Ministri u Sređevskoj državi. Pošto su ministri u stvari imali pravu vlast. I kad, e, ubiju nekog od njih, znači već obezglavi, znači ono, ono ko vodi. Pa od tih ministara koji su ubili, ubili su jednog najvećeg ministara u Sredičkoj državi koji je najpoznatiji, a to je Nizamul Mulk. On je poznat po tome što je osnovao one e, škole Nizamije. E, koja sa proširila veliko znanje, e, e, jedino naravno podgovorit ćemo o tome što je sa, ovim školama Nizamu Luka proširena i Ešarijska. Od tada se širi Ešarijska akida u islamskom metu, na istoku. A rekli smo da u su sa kim proširena? Sa Muhamedom Tumertom. U su proširena ešarijska akida. Prije toga nije bila ešarijska akida, ni maturidijska, na maturidijska dolazi tek poslije, jel sa Turcima. E, znači, ovaj Nizamul Mulk, on kao vezir, kao najveći uzir, najveći reformator i najveći hajro radio u državu, on je bio e, ubijen e, od strani asasina. I to znači da klasičan specifičan način, znači oni to znači da uvijek su obični pa- i to znači da klasičan specifičan način, znači oni to znači da uvijek su obični, pa stil njihov je bio, da, se uvuče osoba njihova. Ili uđe u red derviša, sufija, kad su bili oni raspostavljeni, ili bude neki sluga, ili bude neki ovaj, E, bude, bavi se nekim zanatom i uđe među obične ljude i radi godinu, dvije, tri mjesecima. Ljudi ga prihvati, poznaju ga, ponovno poznaju. A to stvara sasvim. I on kad zatreba dobije signal, treba odraditi posao već određeno koga treba, kako treba da odradi, odjedan put taj neki sluga, taj neki bliski kojega ne možeš računati nikako, on odradi posao. Odradi posao i ubije tu osobu koga treba ubiti, obješno namjesnika ministara. Do te, te mjere znači, se ovo da su, da su napravili kakve priče napravljene su te priče kako ostvari ovaj, na koji način su oni toliko, su bili strah i trepet. Da recimo da Salahudin Ljubija, doći na Salahudin Ljubija kako on bio, kada je on htio da, kada je imao spor sa, kada je imao spor sa, eh, eh, sa sinom od Nurudina eh, Zenkija koji kad je preselio njegov sin imao 12 godina pa bio nasljednik, pa Salahudin Ljubi došao i spor je bio sa njim pa je okružio Halep, a onda nekoliko noći u zatvoru dešava da su ga asasinca lijetali. I to do te mjere da on, a on imao imao znači, veliku stražu, ogromnu stražu, jer ga jednom, malo, malo da ga ne ubiju, pa on ima ogromnu stražu kod sebe. I da on ujutro se probudi, pored sebe nađe nož zabijen, a na nožu bila ceduljica napisana, samo da zna da smo te mogli ubiti. I ide odavde. I tako, znači on kad vidi zludi, pa Prvo zna, toliko ima stražu kod njega, njegovi najpovjerljiviji ljudi. Pa onda je što znači da se te asasini vuku se u među najpovjerljivije ljudi. U tome je problem. Tako da nikom nisu mogli vjerovati za one što su ti najbliski, najpovrljiviji u stvari može biti jedan od njih. To je bila problem. Znači, to je bio problem kod, kod vladara i namjesnika. A da ne kažemo ovi drugi, jel, koji nisu mogli obezbijeti sebi nekakvu straž. Znači, od koga su ubili? Ubili su za Mulka, ubili su Ebu Tahira, Sumeirija. Pa onda su ubili, ovo sve od vezira, znači, od, od vezira, odnosno od ministara u Seličkoj državi. E, Senđera također i Fahrul Malika, to su ta e, tri, četiri, e, četiri, velika vezira koje su oni ubili. Njihov ruka, znači, kad, kad ih zasmeta, kad je, pogotovo znači ako se bori protiv njih ili dobiju naružbu nekog drugog, da treba njega smakiti. A onda od, od namjesnika, ovo su bili znači ministri, od namjesnika i ubili su Dženahu Deula, koji je bio stvar namjesnik u, u Himsu. Eh, onda su ubili naravno, od uzbili ubili da spominjemo ovo, zato u ovom kontekstu ga je spominjao. Eh, također ubili su Aksan Kara koji je bio namjesnik u, u Mosulu. Eh, od halifa koga su ubili, ubili su halifu mustaršida Ubili su njegovog sida koji njega naslijedio kao halifa Rašida. Znači dvojicu halifa su ubili. Ovam spomenuti su znači, tri, tri poznata velika namjesnika u Sredičkoj državi su ubili. A drugi narodno su neki... Onda od, od od ulemije koga su ubili. Ubili su Ebul Kasima, Eh, Ibn imama Haramejna, ubili su Belhija učenjaka, eh, ubili su eh, Ebu, Ebu Muhasina, Ebu Muhasina Rojvana, poznam što ima svoju zbirku hadisa, ubili su Kadija Ebu Ala, ubili su Hatbija, znači nebrano dugo čitavo ime, ubili su, ubili su Ebu Sada Herevija, Ebu Sad Herevi koji je prvi otišao kod kalife i tražio pomoć i njega su ubili. A onda je došao učenjak eh, Mohamed Ham, eh, Hamid Nasir koji je sakupio imena ubijenih. Eh, oni kažu otprilike neki 50, znači utjecajni veliki ljudi su oni ubili. Znači, pa se ovo nije jednostavna stvar. Nije jednostavna stvar, znači, o, ljude na ovim na ovim mjestima i u različitim državama koji su zaštićeni da se dođe do njih da su ubiju. Fahrudin Razi, kada je, kad je jednom, jednom prilikom pisao protiv njih, upozorio na njih, njihovu akidu, došlo me samo od njih i da prestane pričati o njima sljedeće neko vrijeme nije pričao, pa ga njegov učenik pita ga šta više nam ne spominješ ove nije hašaži. Kaže, njihova, njihova snaga je moć toliko jasna, kaže, <laughs> da nema potrebe više priča o njima. Znači, očekivo, bilo mi jasno da će, znači, ako bilo, nastaje bilo koji reći da priča, da će biti ubijen. I to se dešavalo, ako dovoljno ova imena što spomenuli učenjaka koji su onda ubili. Učenjaka koji su pozivali na džihad ili su učestvali znači, u borbi protiv križara i tako dalje. E, zanimljiva ovdje stvar, da su križari, krstaši naročivali ubistva i namjesnika u dolemi. Tako da ovaj učenjak koji je sakupio njihove imena, on je e, kao napravio neki rezime toga šta je, šta je zajedničko za sve ove atentate koji su vršila asasini. Zajedničko na to kaže, zajedničko to znači da, ovaj, da su oni e, vršili, da su e, obnašali neke bitne, bitne funkcije sa strane učenjaka kao znanje ili sa strane onog koji je bio ministar ili namjesnik što je znači bitne funkcije u državi koji su pokretali znači ideju džihada i borbe protiv križana. Onda dalje kaže, e, e, zajednička crta to bilo da svima se može naći od ovih zajednička stvara, to je, kaže da su oni bili u službi borbe protiv križara. I da je to križarima u stvari, križarima odgovaralo da budu svi obijeni. Kod Sunija, ovdje govorimo kod Sunija. E, I zajednička stvar to kaže da većina ovih što su ubijeni od Sunija, kaže da, da se dešavalo ubijstva nakon ili džume namaza, ili, ili nekog javnog mjesta gdje će da budu na javnom mjestu gdje puno ljudi, neki sastanak i nakon to sastanak da se da gubi. Znači smišljeno cilja, znači ne, ne ono da ga ganja tam neki, nekim tminama ovako ne, nego da mu stavi do znanja da ga može ubiti kada hoće. I uh, e, ubijali se, kažu, ili nakon džume namaza, ili neki veliki sastanaka, ili nakon što su bili na nekom sastanku gdje su zdavali fetve, sakupila se grupa učenjaka, E, ili na, na sličnim mjestima ili kaže e, nakon obavljenog posta i tako dalje. Znači u takvim situacijama zajednička stvar da se tako ubija. Uglavnom ovo e, ono da govorimo fajde, Uh, molim Allah da poveća, da vam poveća znanje fiku vjeri i da nas, nas osvijesti što više i da uzmo ibret iz ovog svega sva. Andalusam, Andalusam, Andalusam.